Ապագան կերտողները երիտասարդներն են։ Նուշիկ Բարսեղյանի երիտասարդական կենարար հաղորդաշարն է եթերում։ Հոգևոր անվտանգությունը 21-րդ դարում առավել քան կարևոր նշանակություն է ձեռք բերել։ Սահմանամերձ համայնքների երիտասարդների համար նախատեսված հոգևոր անվտանգության ոչ ֆորմալ կրթական դասն այս անգամ անցկացվել Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան համայնքում։ Մասնակիցները Խնձրիստան, Հիլիս, Սախկաշատ, Խաչեն գյուղերի դպրոցների ավագ դասարանցիներն էին։ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության երիտասարդության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետ Անուշ Ալեքսանյանն ասում է. պատանիներին փոխանցել են անհրաժեշտ գիտելիքներ եւ համոզված է, որ նրանք հետաքրքրված են եւ շարունակելու են ուսումնասիրել միջոցառմանը քննարկվող եւ ներկայացված թեմաներն ու հարցերը։ Նախ նշեմ, որ նման միջոցառումները կարելի է ասել արդեն ավանդական են դարձել։ Տարեսկզբին նախատեսել ենք միջոցառումների ցանկ ճամանամերձ համայնքներում, երիտասարդական միջոցառումներն են, բայց այսօր ավագ դպրոցականներին որոշեցինք առանձնացնել եւ ընդգրկել զուտ նշելով միայն իրենց մասնակցությունը։ Ծրագրում նախատեսել ենք հոգեվոր անվտանգության թեման եւ իհարկե ընդհանուր տեղեկություններ նախնական հաղորդել մեր ավագ դպրոցականներին ընկերներին եւ իհարկե որպեսզի միջոցառումը ավելի ակտիվ անցնի, ընդգրկել ենք ազգային ավանդական բարեր եւ խաղեր, ինչը մեր միջոցառումների միշտ ցանկանում ենք այդ ավանդական մասը պահպանել։ Իհարկե կենտրոնականը հենց անվտանգության թեման է, ինչպես գիտենք, արկա այս մարտահրավերների հորձանուտում շատ կարևորվում է անվտանգությունը, որովհետև ամեն մարդ պետք է պատրաստ լինի ցանկացած իրավիճակների եւ իհարկե սեփական անվտանգությունը պաշտպանելը շատ կարեւոր է։ Ընդհանուր առմամբ ելնելով մարդկանց ասենք տրամադրություններից, կարծիքներից, կարծում եմ կայացել է միջոցառում։ Մենք ամեն միջոցառումից հետո թերությունները հաշվի ենք անում եւ հաջորդ միջոցառումների ավելի կկատարելագործենք եւ ավելի նոր բաղադրիչներ կավելացնենք եւ կարծում եմ ինչքան հաճախակի ունեն նման միջոցառումները, այնքան ավելի կկատարելագործեն։ Միջոցառումը սկսվեց Տեր Բենյամին Քահանա-Ծատուրյանի օրհնությամբ եւ տերունական աղոթքով։ Նախ յուրաքանչյուր անվտանգություն ասված բառը յուրաքանչյուր անգամ օգտագործված անվտանգություն բառը մեզ ազդարարում է ինչ որ վտանգի մասին եւ այդ վտանգը կարող է լինել թե հոգեվոր թե աշխարհական ցանկացած երևույթի հանդեպ։ Իսկ հոգևոր անվտանգությունը գալիս է մեր ճշմարիտ դավանանքից մեզ հեռու վանելու, մեզ հեռացնելու համար։ Սա է հիմնական վտանգը։ Իսկ այդ վտանգը գալիս են հիմնականում մեր շրջապատող աղանդավորներից եւ մեր թյուր ըմբռնումը մեր ճշմարիտ հավատքի հանդեպ։ Միանշանակ ցանկացած ժամանակ է վտանգը։ Ցանկացած ժամանակ, որովհետեւ չարը յուրաքանչյուր պահի մեզ շեղում է եւ կարող է բացարձակ այլ ճանապարհով տանել։ Մշտապես պետք է արտնության մեջ լինել եւ աղոթել եւ պատրաստ լինել թե ընթերցանությամբ, թե աղոթքով, թե մեր եկեղեցի հաճախելով, այդ ամենն է, որ մեզ պետք է մշտապես արթուն պահել եւ պատրաստ պահել, որպեսզի չշեղվեն ճշմարտության ճանապարհից։ Ինչպես զինվորին է իր զինվորական պատրաստությունը մշտապես անհրաժեշտ երկրի անվտանգությունը պահելու համար։ Երիտասարդների ու պատանիների համար պատերազմող երկրում հոգևոր անվտանգությունը կարևորվում է մի շատ բարձ պատճառով։ Պատերազմի դաշտում հայրենիաց առաջին պաշտպանները հենց երիտասարդներն ու պատանիներն են։ Հոգևոր արտնությունը հենց այդտեղից է գալիս, որ մարդը պետք է միշտ գիտակցություն ունենա, որ ինքն ապրում է այս աշխարհում ոչ միայն իր անձի համար, այլ առաջին հերթին իրեն շրջապատող յուրաքանչյուր սրբության հանդեպ։ Դա լինի ընտանիք, եկեղեցի, թե հայրենիք։ Իսկ այս ամենին պայքարելու եւ հասնելու համար առաջինը դրան հասնելու սիրո գաղափարը պետք է ունենա իր մեջ։ Եթե ինքը սեր չունեցավ այդ սրբությունների հանդեպ, նա չի կարող պայքարել դրա համար։ Իսկ այսօր ցանկացած երևույթ մեզ կարող է շեղել այդ սիրուց։ Այդ սերը կարող է մեր մեջ արտանց միայն անձը սիրելու գաղափարը Հոգևոր պաշտպանվածություն կարելի է ձեռք բերել պատվիրանների կատարմամբ եւ Աստվածաշնչի ընթերցմամբ։ Եթե ընտրել ենք քրիստոնեությունը որպես կրոն, ապա պատվիրաններին հետևելը դառնում է կյանքի մասնիկ, չէ՞ որ Աստված կամենում է մեր բարին եւ ցույց է տալիս ճիշտ ուղին։ Նախ պաշտպանությունը պետք է լինի հրաժարվել մոլություններից, Սա շատ կարևոր բան է։ Եսասիրություն, ընչաթքաղցություն, ողգրամոլություն, բղջախոհություն եւ այսպես մոլություններ կան, որ պետք է կարողանանք դրանցից հրաժարվել։ Եթե այս ամեն ինչից հրաժարվենք, մենք արդեն կարող ենք ապրել նաեւ մեկս մյուսի հանդեպ ունեցած սերը։ Եթե մենք չսիրենք մեկս մյուսին, մենք պատրաստ չենք լինի մեկս մյուսի համար ինչ-որ բարի գործել։ Իսկ եթե բարիք չենք անում, մենք անիմաստ է ինչ որ գործ կատարենք։ Կլինի մեր անձի համար էլի եսասիրություն։ Իսկ այդ ամենը ուղեկցվում է աղոթքով, Աստվածաշնչին թերցումով, որովհետև մենք հասկանում ենք արդեն թե ինչպես կարող ենք այդ բարիքը անել։ Պատանիները դպրոցում ուսումնասիրում են հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան։ Այն թույլ է տալիս ցանոթանալ ոչ միայն կրոնին, այլև տարբեր դարերում կառուցված եկեղեցիներին, խաչքարերին եւ հոգեվոր կարեւորություն ներկայացնող այլ բաղադրիչներին։ Այսօր ցավոք սրտի Արցախի բազմաթիվ գյուղեր կան, որ ճունեն իրենց անհատ հոգեվորականը։ Ճիշտ է, այցելու հոգեվորականները բոլոր գյուղերում էլ կան, բայց միևնույն է, մի հոգեվորականը մի քանի գյուղում լինելով չի կարող հասցնել ամբողջությամբ զբաղվել գյուղի հոգևոր խնամքով դրա համար պակաս է լինում, իսկ այն տարական գիտելիքները որ կան, գոնե դրանք դպրոցից ամբարած երեխաները, պատանիները մտնում են կյանք եւ արդեն գիտակցություն ունեն, թե որտեղ կարող են փնտրել ճշմարտությունը։ Հենց միայն դա, որ ճանապարհ են ցույց տալիս իրենց ճշմարտությունը գտնելու, դա շատ կարեւոր է մեր կյանքում։ Միջոցառման մասնակիցներից Խնձրիստան եւ Խաչեն համայնքների երիտասարդներ Էլմիրա Սարուխանյանը, Յանա Գրիգորյանը, Մարգարիտա Միրզոյանը եւ Մխիթար Գրիգորյանն իրենց պատկերացումն ունեն հայրենիքի մասին։ Հայրենիք կարող ենք անվանել եւ հողը, որով քայլում են, եւ զինվորին, ով պաշտպանում է այդ հողը։ Հայրենիքում ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացի իր անելիքով պետք է ապացուցի իր հայրենասիրությունը եւ ներդրումն ունենա հայրենիքի շնացման գործում։ Մեր հիմնական անելիքը մեր գիտելիքն է։ Մեր գիտելիքով միջոցով մենք կարող ենք միայն մեր հայրենիքը շնացնել։ Սովորելով մենք կարող ենք օգնել մեր հայրենիքին, դանալով խելացի մարդիկ, կարող ենք այդպես միայն օգնել։ Մեր ունակությունը կարող է լինել մեր ձենքը եւ մենք դրանով նույնպես կարող ենք պատերազմի ժամանակ պաշտպանվել հայ ձենքով։ Մենք պետք է սովորենք լավ, որ เป զի ապագայում կարողանանք օգնել հայրենիքին։ Աղջիկները կարող են կառավարել տարբեր զենքերի միջոցներով, օրինակ համակարգիչներով կառավարել տարբեր զինատեսակներ։ Աղջիկները թիկունքում եւս կարող են օգտակար լինել օրինակ բժշկության մեջ կամ օրինակ պատերազմի ժամանակ նրանք կարող են դիրքեր տղաներին հացացնել կամ ծնունդ։ Ընտրած մասնագիտությունը կարևոր է պատերազմական գոտում ապրող մեր հայրենակիցների ակտիվ կենսակերպի ապահովման արկա դժվարություններին դիմանալու համար։ Մասնագիտության ընտրության հարցում պատանիները վստահ են։ Ընտրել եմ ծրագրավորում բաժինը, որ ըստ դրա էլ կարողանամ պատերազմի ժամանակ կամ ցանկացած ժամանակ օգնել մեր զինվորներին։ Իմ մասնագիտությամբ կարողանամ ծառայել իմ հայրենիքին։ Ցանկանում եմ դառնալ բժշկուհի, որ օգնել մեր զինվորներին, որ մարդիկ քիչ մահանան։ Ես լսել եմ, որ շատ մարդիկ են հիվանդանում, շատ երեխաներ, դրա համար կցանկանամ, որ հայ ազգը լինի առողջ, որ կարողանա անցնել այս դժվարությունների միջով։ Դեռ չեմ ընտրել, բայց ինչ էլ ընտրեմ, վստահ եմ, որ իմ հայրենիքը դրա մեջ կունենա մեծ շապաճին։ Ցանկանում եմ դառնալ զինվոր, որպեսզի կարողանամ պաշտպանել հայրենիքս։ Ուզում եմ զինվորականի մասնագիտության մեջ խորնալ ազգայինի պահպանման գործում կարևոր է երիտասարդների դերը, ում շնորհիվ էլ կպահպանվեն եւ գալիք սերունդներին կփոխանցվեն դարերի խորքից եկած մեր ավանդական խաղերը, բառն ու երգը եւ մեր հավատը ազգայինը մեր տատիկ-պապիկներից փոխանցվել է մեզ եւ մենք այն պահպանելով, օգտագործելով ապարում ենք ու երգում ենք, այսինքն ավանդական այնինչ մեզ է փոխանցել եւ մենք պարտավոր ենք դրանք պահպանել եւ փոխանցել մեր սերունդներին։ Այսօր ես ծանոթացա տարբեր բարերի, իմացա որտեղից է եկել մեզ հասել եւ ինչ նշանակություն ունի նա մեզ համար։ Ազգային խաղերը դա մեր սեփականն են, այնինչ որ մեծ փոխանցվել է հնուց դեռ եւ ազգային խաղերը պետք է պահպանվեն, քանի որ մնացած բոլոր խաղերը կարող են լինել այսպես թե այնպես, իսկ ազգայինը պետք է պահպանվի եւ ազգային դիմագիծը պետք է սերունդեսերունդ փոխանցվի։ Քաշոչին ես ծանոթ էի, բայց ակլորակրվին եւ լախտին ծանոթ չէի։ Ուրախ եմ, որ ծանոթացա այդ խաղերին։ Ազգային բարերը սովորեցնում են նաեւ մեր դպրոցներում, մենք դրանց ծանոթ ենք։ Եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Այսօրվա հաղորդման հյուրն էին Տեր Բենյամին Խահանածադուրյանը, Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության երիտասարդության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետ Անուշ Ալեքսանյանը, Խնձրիստան եւ Խաչեն գյուղերի պատանիներ Էլմիրան, Յանան, Մարգարիտան եւ Մխիթարը։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։